Добро, да преминеме сега кон Јован, да продолжиме со проучувањето на Јован, 14 глава, застанавме кај 15 стик, кој што е многу мокен. Само за овој стик може да зборуваме многу, меѓутоа, јас ке гледам да опфатам некаде до 24 стик. Значи 15 стик од Јован 14 глава гласи Ако ме љубите, ке ги пазите моите заповеди. Логично неминовно е љубовта да води кон послушност. И само тогаш е во ред, ако мотивацијата е љубов, че вие ако љубите некој или нешто, вие ќе направите се. Нема да прашувате дали е тоа доволно. Туку ќе дадете максимум, затоа што прашање е љубов. Прво Јованово 5.3, овој стик вели, како додаток, на овој што прочитавме, зашто ова е љубовта Божја, да ги исполнувате неговите заповеди. Па дори додава, а неговите заповеди не се тешки. Ако е прашање љубов, што е тешко тоа? Ништо. Значи, никаква друга мотивација. Пазите, денеска луѓето се мотивираат некој од страф. Тоа не можете вие да бидете, да покажете апсолутно совршена послушност од страв, заради страв. Нема шанс, ви ќе се тресете пред Господа. И се сеќам како мал, <laughs> знаете, палави деца во тие години ќе ми спукаа дома и да, ја ќе послушам, така ќе направам, мотивацијата која е? Стравот. Затоа што ќе ми може ќе добиам некој шамар или такво нешто. Некои се мотивираат од корист, зборуваме за христијани се. Од корист, значи, затоа што Господ ќе ме награди, ќе ми го даде небото, ќе ми даде спасение. Поради тоа, тоа е мотивацијата на мојата послушност и тоа е погрешно. Единствена мотивација, единствено она која што води кон вистинска послушност е љубовта. И вели, ако ме љубите, што неминовно последица е, че ги држите моите заповеди. Може ли некој кој што го љуби Бога да му биде непослушен? Невозможно. Еве неколку стиха да видиме. Јован 14 глава, иста глава од 21 до 24. Кој ги има моите заповеди и ги пази, тој ме љуби. А кој ме љуби мене, него го љуби мојот тат, кој јас ќе го љубам и ќе му се јавам сам. И потоа вели и 23 стих, Исус во одговор му рече на, на Јуда, не Искариот, значи братот него, Ако некој ме љуби, ќе го држи моето слово и се извинувам, не братот, мислев на Јаков, че значи, Јуда. ако некој ме љуби во 23 стих, ќе го држи моето слово и мојот татко ќе го љуби, при него ќе дојдеме и при него ќе се настаниме. Интересен овој израз. Кој не ме љуби, не ги држи моите зборови не го држи моето слово. А словото што го слушате не е моето, кој е на мојот татко, кој ме испрати. Или е во Прво Јованово, читаме, читаме втора глава, Прво Јованово, значи повторно Јован, стиковите ќе бидат преце од Јован, со исклучок на неколку од Павле, од посланието до римјаните, ако има време сите да ги покриеме. Прво Јованово, втора глава, од трети до шести стих. И по тоа знаеме дека сме господови, ако ги пазиме неговите заповеди. Кој вели го познав, а не ги пази неговите заповеди, лажеци вистината не е во него. А кој го пази неговото слово, во него, на вистина љубовта кон Бога стигнала до совршенство. По тоа знаеме дека сме во него. Кој вели дека останува во него, тој треба да оди како што одеше тој. Внимавајте нови изрази во него па тој во нас, со тој стил на пишување Јован ќе продолжи посебно во 15-тата глава, кога ќе зборува за оној совршен приказ на тоа што значи една тесна заедница со Господа, меѓу лозата и прачките. Значи. Подосна ќе видиме дека ова се се вклопува дури и со Светиот Дух, ветувањето на Светиот Дух носи поднасловот на овој дел од 14 глава Јован. Ние сега зборуваме се уште за љубов. ке видиме врската на љубовта, на држењето на законот со Светиот Дух. Тие се нераскинливо поврзани. Прво Јованово 4 глава, 20 и 21 стих. Значи, прво Јованово 4 глава, 20 и 21. Ако некој рече го љубам Бога, а го мрази брата си, лажеце, зашто кој не го љуби брата си кој го видел, не може да го љуби Бога го не го видел. И ова заповед имате од него, кој го љуби Бога, да го љуби и својот брат. Значи, ова е повторно посочување на втората плоча, од законот, повторно законот, послушност на заповедите. Ове посебно паѓале фарисеите во Христово време. За нив како да биле важни само заповедите од првата плоча. И така како однос имале кон своите ближни, колку параболи Исус ќе каже на таа тема, аз се правеле дека се многу побожни, дека го любат Бога. И тоа стикот вели, ако ти не го любиш, братот свето веше. Залудно е. Законот, не се тоа два закони, па не знам едниот може да важи, другиот не. Тоа се две плочеден да исти закон и тоа е совршен закон. Дори во Павле во Римјаните 13.10 вели любовта е исполнување на законот. Че имате еден куп стикови кои што посочуваат дека неминовно е любовта да води кон послушност. Она што го прочитавме во 15 стих. Е сега, што е дефиниција за љубов во Библијата? Повторно Јован тоа ќе го каже. Во 1 Јована 4 глава, подосна ќе читаме тистико и што вели Бог е љубов. Интересно е дека ако целата Библија никаде не кажува дека Бог е милост, дека Бог е правда. Вели дека Бог е милостив, Бог е праведен, и тоа овде вели дека Бог е любов, И сето тоа, сите тие негови карактеристики, праведност, милостивост и така натаму произлегуваат од љубовта. Значи Бог е любов. Ако Бог е любов, тој што е законот, кој што знаеме дека е препис на неговиот карактер. Нормално ќе изгрешиме ако кажеме дека законот е любов. Но Од што се содржи законот? Минатиот пат во саботата баш зборувавме. Две плочи, Исус вели, на книжникот му вели, на законникот му вели, овие се две заповеди. Првата е, люби го Бога со сето своје срце, со сите своје мисли, со сиот свој разум, а втората е исто важна како и оваа првата, и люби го ближниот како самиот себе си. Тоа што е законот? Накратко кажано, любов, Тоа е любов, Люби го ближниот, люби го Бога. Има потешкоти ова да му го објаснам на еден веројатно апостол имаше титула од Нова апостолската црква, служител нивниот Шутка, па во Свети Николе во Нова апостолската црква и отидовме така намерно ние тогаш ревни, млади во вистината. Ете, за да се сретнеме малку да поразговараме после службата. И човекот не можеше да свати дека законот од Стариот Завет е истиот што овој Исус го кажува во скратена форма. А овде вели, не прави, не прави, овде вика, вика вели, љуби. Викам, тоа е исто, само што законот бил даден во таква форма, затоа што така највеќе му одговара над грешното срце. Знаете, пак ќе се вратам во детството, како мали, како ви воспитувале, и што било, дали било тоа израз на љубов на вашите родители, која ќе, ќе, ќе плеснат по рака, немој таму, во штекот или не знам, немој да пипаш тоа, немој, немој, Тоа покажува каква е нашата грешна природа и на, на нашата грешна природа баш му одговара таков закон. Не прави ова, не прави тоа, меѓу тоа, тоа пак е љубовта Божја. Пак е тоа опис на неговиот карактер, што Исус многу по-фино ќе го каже. Значи, законот е манифестација на тоа што и каква е љубовта на некој начин. Опис. Зато што тоа е опис на неговиот карактер – на Божиот карактер, а Бог е љубов. И сега, кога зборуваме овде за љубов, не зборуваме за не знам каква си љубов, како што денеска секакви разноразни работи се подразбираат по љубов, зборуваме за таа божествена љубов. Сега, како ние, кога законот вели љуби го Бога со сета сила, со сиот свој разум, со сите, како можеме ние да го љубиме Бога со сите своји мисли, со сиот свој разум? Значи, до крај, буквално. Други, пазите, која кажуваме за законот заповедите од втората плоча. Исус вели во 13 глава, прочитавме нешто. Ви давам нова заповед. Што се состоеше? Во што се состоеше новата заповед? На законникот му вели, люби го ближниот како самиот себе си. Но, Пред апостолите во 13 глава Исус ке каже, нова заповед ви давам. Любете се еден со друг како што јас ве возлюбив вас. А како не возлюби Исус нас, го предаде и својот живот за нас. Но тоа се состои љубовта. Вели во римјаните таму, пета глава. <clears throat> Павле. Сеја како ние со сета сила да го любиме Господа со сите своји мисли, како да го любиме ближниот, и како самите себе си, но и како Исус што го любиме и како што не возлюби нас, па себе си. Е сега тука доаѓа Духот, Светиот Дух. Сега тука може да се вклучат оние стикови кои што намерно ги скокнав во овој пасус, но предходно ќе прочитаме стикови во прво Јованово во четвртото поглавје. прво Јованово четврто поглавје. Од 7 до 13. Вели возлюбени да се любиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога и секој кој љуби од Бога е роден и го познава Бога. Ова е некој начин повторување од стихови од втората глава од Прво Јованово. А кој не го люби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Еве оној стих, значи Прво Јованово 4:8 Бог е љубов. Во тоа ни се откри Божијата љубов кон нас, што Бог го испрати во светот својот единроден син за да живее, живееме преку него. Десетиот стих. Љубовта е во ова, не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку Тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Не, не ние таа природна, мислам, природа таа љубов. Таа љубов се раѓа како одговор на тоа што Господ не возлюби. Прв Господ не возлюби. Денеска сме во пуката. Господ ја прави таа иницијатива. Тој прв чекор. Тој и доаѓа и ги положува жртвите, мислам, за да ги облече Адам и Ева. И потоа вели понатаму овој текст. Возлюбени, ако Бог не возлюби така, и ние треба да се любиме еден со друг. Бог никој никогаш не го видел, Бога никој никогаш не го видел. Ако се љубиме еден со друг, Бог останува во нас и неговата љубов станува совршена во нас. По тоа познаваме дека остануваме во Него и Тој во нас, што ни дал о својот дух. Интересно. Ако се љубиме еден со друг, ако се љубиме, ќе го држиме законот, Тоа значи дека Бог останува во нас. Но и по ова, дека познаваме дека остануваме во Него, а и Тој во нас, што ни дал од својот дух. Веројатно, има многу голема поврзаност на Духот Свети со раѓање, внесување на таа божествена љубов во нашите срца и со држање на самиот закон. Зато што ние по природа сме себишни. Немаме таква љубов која што би го љубела ближниот како самиот себе си, па дори и повеќе од тоа. И би го љубела Господа со сета сила, со сите своји мисли. Ние може би со сета своја сила себе се љубиме. Такви сме по природа. Е сега, како тоа Марија Магдалена, проучувавме, проучувавме за неа, изразила таква силна љубов кон Господ. Дори тој ќе каже, Исус ќе каже, каде да се проповеда Евангелието, ќе се спомнува таа и ова незино дело. Како? Зошто Марија Магдалина? Од каде толку го любила Исуса? Затоа што прв тој и неа ја возлюби, тој ги прости гревоите, седом пати истируваше демони од неа, а таа грешница ја увиде својата грешност, ја увиде милоста Господова и тоа е тоа што роди љубов кај неа и затоа и можеше да му возврати да го ја потроши целата своја заштеда, за да го мироса Господа уште пред да умре, да го даде својот живот. Е сега, да ги прочитаме оние стихови во Јован 14 глава од 16 до 20, кај што е ветувањето за утешителот Светиот Дух. Значи, откако ги каже Исус, ако ме любите, ќе ги пазите моите заповеди, потоа одма вели, и јас ќе го молам мојот татко и тој ќе ви даде друг утешител за да биде со вас довека. Не само утешител, ете за да ве утешува во тешки околности кои ќе, имате проблеми, не ли? Не, него за да ги го држите законот, не можете без духот. Духот на вистината, кога светот не може да го прими, зашто не го гледа, нито го познава. Вие го познавате, зашто тој престојува при вас и ќе биде во вас. Е, ги повторам ти израз. Духот ќе биде во вас. Христос вели, јас ќе останам во вас и вие во мене, а то, тоа се гледа по тоа што ви го дадов духот, својот дух. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам при вас уште малку и светот веќе нема да ме гледа и веќе ме видите зашто јас живеам, веќе живеете. Во оној ден ќе сознаете, е во истиот израз. Дека јас сум во мојот татко, и вие во мене, и јас во вас. Тесна, присна заедница, која секако е зачинета со љубов и мотивирана од љубов и од ништо друго. Сеја имаме еден стих, малку ќе отидам во 15 глава, нема да ми се налюти, брат Јани. 9 <laughs> и 10 стих, зато што зборува за едно исто. Како што таткото ме возлюби мене, така и јас ве возлюби вас. Останете во мојата љубов. ке останете во мојата љубов ако ги запазите моите заповеди. Како што јас ги запази заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. Значи, остануваме во љубовта, држејќи го законот. А како тоа любиме, е, рековме пред малку, а како тоа го држиме законот? Како можеме совршено да го држиме законот? Први Иванова 3.24, значи повторно Јован, Први Иванова 3.24, овој стик вели, и кој ги пази неговите заповеди, останува во него, и тој во него, значи тој во вас. И по тоа знаеме дека тој останува во нас, по духот кој ни го дал. Останувате во мојата љубов ако го држите законот. А овде вели, еве по што знаеме, по духот што ни го дал. Сличен стик на предходниот се очита. Некој од предходниот. Значи, очиглена е врската, држањето на законот, таа божествена љубов и духот, присуството на духот во нас. Е, сега малку ќе отидеме кај Павле, неговите списи во Римјаните 8 глава. Она прекрасна глава. Што вели од самиот почеток Павле во оваа глава? И така, првиот стих, сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Полуќи каже, затоа што духот живее во, во таквите. И, зашто законот на духот, на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. Зошто тоа што му беше невозможно на законот, односно на телото, грешно такво какво што е да го држи законот, кој го направи? Го направи, го изврши Бог, испраќајќи го заради гревот својот син во обличие слично на грешно тело и поради грев го осути гревот во телото. Па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас, меѓутоа кои сме тие нас, кои што не одиме по телото, туку по духот тоа подолу од 9 стих, како читаме, вели, за да не читаме се, но вие не сте во телото, туку во духот, ако Божиот дух на вистина живее во вас, но ако некој го нема Христојот дух, не е негов. А ако е Христос во вас, че ако е духот во вас, односно Христос е во вас преку духот, тоа телото е мртво заради гревот, а духот е жив заради правдата. Ви сте мртви за гревот. Вие совршено го држите законот. Сушност, Господ пак преку вас, оне кој што го одржа. Христос преку неговиот дух. Че значи, духот е потребен за да го држиме законот и за да останеме во, во таа љубов. Виште на крајот сето ова како шлак, односно зачинето од озгора со прекрасниот стиг во Римјаните 5.5. Ева одговорот на сето ова. Каде е поврзаноста на Духот Свети со таа љубов која што нормално е да раѓа послушност и со значи, држањето на законот и за, э, останувањето во таа љубов. Значи, не само да ја добиеме, туку како да останеме. Римјаните 5.5. Видите што веле ој стих. Надешто пак не разочарува, веле. Сеја. Зошто Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух, кој ни е даден. Е, ова беше моје размислување зошто Јоа во оваа 14 глава, откако ќе им го каже оној силен стих, ако ме любите, ќе ги пазите моите заповеди. Значи, стих кој што текако многу се однесува на сите поколенија после тоа и на денеска на нашите поколенија и на нашиот денешен свет. Потоа ќе им каже за утешителот, за светиот дух. Нема да останете сираци, нема да да ми биде тешко, пак ќе бидам присутен преку Духот и Духот е тој кој што ќе, ќе ве одржи во таа љубов, ќе ве одржи во послушноста и на тој начин ќе го одржите законот, како што јас го одржав, како што јас ја запазив љубовта, односно се задржав во љубовта, држајќи го законот. Тоа е барем моето размислување, за разлика од денеска еден куп христијани кои што на вистина овој стих им смета, зборувам пред за 14-15 Секе направот, само да избегнат дискусија за законот. Или пак ќе се сложат со се, ама нема да се сложат со четвртата заповед и така натаму. Меѓутоа, факт е дека или го љубите Бога и како резултат на тоа го држите законот, или ако не го држите законот, или ако сакате да фатите кривини некој, на некој начин да го избегнете, тоеш не го любите Бога, тоа е доказ дека не го любите Бога. Вие имате некој идол во својот живот, вие може би самите себе сте си идол или пак некој ја друга личност или друга личност или пак се клањате на некој друг бог, на Ваал може. А нашата порака е како она на Илија. Одлучете се. До кога на две страни? Или сте за Бога, или сте за Вао. Нека Господ ни помогне да навистина се всели таа љубов во нас, да се всели Духот Свети, тогаш нема да биде тешко да се држи ни една заповед, тогаш нема да биде ништо тешко со кое што ќе се сретнеме во книга од Елен Вајт, во самата Библија, апсолутно ништо нема да, биде, да ни биде тешко да послушаме, затоа што ќе одиме по Духот, ќе бидеме водени од Духот. Нека йому слава набуде. Амінь.